Kazivanje o Uzeiru, alaihisselam. Pored Jerusalema, tako do temelja porušenog, prošao je Allahov poslanik, Uzeir, alaihisselam. Ishak ibn Bišar navodi da je Ibn Abbas radi Allahu anhu rekao Jednog dana Uzeir je izašao da obiđe imanje, pa ga je na povratku u vrijeme podneva spopala vrućina te htio da se skloni u hlad neke ruševine. Sjahao je sa magarca i sa sobom ponio krošnju smokvi i krošnju grožđa. Kada je sjeo u hlad tih ruševina, izvadio je čanak i u njega nasjedio sok od onog grožđa. Izvadio je i suh hljeb i stavio ga u čanak da se nakvasi kako bi ga mogao jesti. Zatim je legao na leđa i uperio pogled prema ostacima porušenog Jerusalema. Posmatrajući Jerusalem, kako je do temelja porušen, a njegovi stanovnici ili protjerani i struhli i ostale im samo kosti, pomislio je. Kako će sve ove Allah nakon smrti oživjeti? On nije sumnjao da to Allah uzvišeni može uraditi, nego je to rekao iz čuđenja. Na to je Allah uzvišeni poslao meleka smrti, da mu uzme dušu i tako ga ostavio stotinu godina. كشحا على هجراني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني